Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ayara Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara Tırmandım durdum yokuşları üstümde hep bakışları Cesedine tükürecek bu varoşun çocukları Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları Alacağız cebinizden kalan o son kuruşları Papa para delileri tahta tara gelenleri Giremez mahalleme televizyon ünlüleri Dürttüm ilham perisini beyinleri penisleri yakın alıyor içeri Ara ara polisi çözülür o kara Resim kara kara düşünün sizden hızlı yeni nesil Seni kim benim sesin düşün ki bizimlesin Kurduğun hayalleri alıyoruz peşin peşin Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşam Takılmayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Düşün dur sen üstün para full gel Keke çeki cezalar yapacağız tabi konser Bizi duyan kıskanır çekemez olur kanser Bizim uyuşturucumuz müzik sahne mahalle My name is Ejan sandılar Hasan Sabah Büyüdüm mahalle Mahallemde tertemiz inanmaz ahmak Başımda polisler neden elimde kelepçe var Yazdığım şarkılar yasaklanır susar mıyım lan O yüzden atih durma kes müziği Popu kıs ver rap müziği Derdimiz san şöhret değil artık duyun bizi Yazdığım şarkıların hepsi gerçek hayat gibi Ben sokağa özendirdim popçu seksi fantaziyi Arıyorsan belayı düşeceksin para sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşa Yaşamayı istiyorsan takılırız arara. ara Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız arara.